les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports, 97 ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio. <coughs> Amb el treball, en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de sau, a saludar com cada nit Manolo Vos Recorde que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7, en el canal 23 de la TDT, i a més a més en la nostra web wwwla i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és com resoldries el tema de la porteria del València Club de Futbol per a la pròxima temporada? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui. Com resoldries el tema de la porteria del València Club de Futbol per a la pròxima temporada? És evident, i més després que el València deixara escapar el 90% de les seves possibilitats de jugar a Europa en Getafe el diumenge i en un dia en el qual el primer equip no ha entrenat, com deia, és el moment eh, de la rumorologia. En un dia com aquest s'acumulen molts rumors al voltant del futur del València Club de Futbol. Ja se mira més al futur que encara el que queda, en parte es normal, pero en parte también preocupa. En parte es normal, porque ho el fútbol, un equipo que ya no te res a y que teóricamente un propietario dispuesto a posarlos, pues, lógicamente se dispara la rumorología, y en parte me preocupa pero que dèiem, per para mí el Valencia como a mínim té que aspirar a vuelta en la plaza teniendo en compte el que vos decían que no és el mateix de cap moment ni de cap manera de cara al repartiment dels drets de televisió de la temporada vinent quedar el que fa 8, que el que fa 9, que el que fa 10, que el que fa 11 o que el que fa 12. Per tant, el València té primer un derbi el diumenge a les 8 i mitja contra el Villarreal. Derbi en el qual el Villarreal va vindre el ganivet entre els dents. Perquè per al Villarreal sempre és especial el partit amb el València Club de Futbol. Perquè el Villarreal estarà jugant-se a la Champions. I a més, després el València té un altre partit en el Bernabéu amb el Madrid jugant-se a la Lliga i un altre últim a casa davant la Reial Societat. Per tant, no cal perdre de vista que encara queden 9 punts en joc. I que torna a dir, ja que intentar quedar el més amunt possible, però també és cert, és cert que coses com les que passen o vos anem a contar en el dia d'avui fan pensar en el futur. De moment, vos diguem que no pergueu aquesta sintonia perquè després de les 5 fotos i quan arrenquem el temps d'informació del València Folgado, de eh, Club de Futbol, Salva Folgado ens va desgranar fil per randa els plans del València per a resoldre el tema de la porteria l'any vinent. Notícia que vos conta i que vos va contar esta nit Esports 97 nit. Este programa. Ara després, en quan finalitze esta introducció i quan vingam de les 5 fotos, Folgado té tots els detalls, tota la informació de què pensa, quins són els plans del València per a la temporada vinent en la porteria. Segona història. Avui ha parlat Manuel Pellegrini en una entrevista en la prèvia de la Champions on la companya de Antena 3, Susana Guas, li ha preguntat per la possibilitat de vindre a València i ha dit que Espanya és una porta sempre oberta per a d'ell i que caldrà prendre la decisió amb tranquil·litat. Estarem pendents. No és l'únic rumor sobre la banqueta del València que està en primera plana, perquè, a més, del posicionament clar i evident de Paco Allestaran per a continuar dirigint a l'equip de l'any que ve, des d'Itàlia, un periodista sempre ben informat com Gianluca Di Marzio parla de Cesare Prandelli, l'ex-seleccionador italià, que també diuen sona per al València Club Futbol. Van a sonar encara molt més noms, fins que el València qualsevol dia, a l'hora de la siesta, traga un comunicat dient si Paco i Estaran continua o si hi ha un nou entrenador, la rumorologia va anar increscendo. I més com paraules com les de Willy Pellegrini, com hem dit, no tanca la porta a tornar a entrenar en Espanya. I per acabar, <coughs> està el propietari, Peter Lim. Peter Lim ha tornat a aparèixer de manera pública en una foto que un jugador del Salford, el equip de... és la vuitena de divisió, Folgado, d'on està el Salford? Sisena. El Salford està, millor dit, s'ha classificat per a jugar el playoff d'ascens a cinquena divisió, val? I en el dia d'avui han anat a veure el partit de playoff que ha guanyat el Salford City, equip que també és propietat de Peter Lim, junt amb un fum d'exjugadors del United, i ahir s'ha fet una foto a més de futbolista del Salford i amb Jorge Méndez, que torna a aparèixer en les nostres vides. És evident que Peter Lim hi torna a dir no dubte ni pense que hi hagi mala fe en el propietari del València però no mesura i comunicativament parlant hi ha certes accions que li fan més mal que bé el fet d'aparèixer en Getafe, diuen que pot vindre per la partida contra el Villarreal, però el fet d'aparèixer en Getafe després de molts mesos sense aparèixer per València quan les coses han anat molt malament, no li fa bé al propietari del València en la seva imatge. I el fet d'avui aparèixer junt a Jorge Mendes en Anglaterra per a veure el partit del Salford, hagen o no hagen parlat de jugadors i entrenador per al València Coll de Futbol, és una situació que després del desaguissat de pretemporada i de planificació que se va per perpetar l'any passat, on fonamentalment va clavar major Mendes, és una imatge, torna a dir, que li fa més mal que bé, que no li ajuda en res, que no ajuda a augmentar la confiança en ell i que, a més, posa de molt mala llet a l'aficionat del València Club de Futbol que lògicament ja quan ha vist aquesta foto ha començat a tremolar i a pensar en lo pitjor. Soc de donar oportunitats. Soc de donar oportunitats, en este cas, al projecte de Peter Lim, perquè el primer any no va ser malament, perquè este segon ha sigut un desastre palpable a tots els nivells i perquè sembla, apunten, que per al tercer any poden canviar algunes coses. Serà el moment de vigilar i després passar factura o aplaudir. Però torna a dir, algú li hauria de dir a l'emperador que va nuet i sense roba, com en el conte, i que n'hi ha certes accions que no li ajuden, i que avui, ixa foto, amb un jugador del Salford i amb Jorge Méndez ha sentat prou malament en l'afició i que algú hauria de dir-li aquestes coses per molt que siga l'amo que ho és hauria de vigilar-les perquè algú quan ha tornat a veure a Jorge Méndez fotografiat junt a Peter Lim la camisa i amb raó no arribava al cos 11 de la nit i 40 minuts abans de que Folgado es desvele els plans del València per la porteria en la temporada vinent, és moment de resumir-vos l'actualitat del dia en 5 fotos. Pellegrini no tanca la porta, preguntat per l'equip de Mestalla esta per davant d'enfrontar-se a Madrid, el xilè ha dit que Espanya serà sempre una porta oberta i ha considerat, a més, un dels noms que també sona des d'Itàlia per a la banqueta del València és el de Cesare Prandelli dia de descans. L'equip no ha tingut avui sessió d'entrenament i tornarà, a, tornarà demà a la feina. Bacali, Mustafi i Gallà són els únics futbolistes que han acudit a Paterna a tractar-se. Canvi de cara, Dani Parejo certifica que el València ha canviat des de l'arribada de Paco i Estaran i ha assimilat molt bé els conceptes i les idees de l'entrenador basc. Desde que ha llegado Paco el equipo se ve otra cara, eh, llevamos tres partidos ganados, uno empatado, y nos quedan otros tres y bueno, yo creo que la dinámica del equipo es muy diferente. Pero bueno, yo creo que el equipo poco a poco pues bueno, va cogiendo las sillas del míster y lo va, lo va plasmando cada partido. Reunión del Consejo de de Espada Reunirse al Consejo de Administración del Llevant. Es una reunión ordinaria Pero no hay duda que extractarán tractarà de futuro Como hará la continuidad de Manolo Salvador. representació valenciana. El valencià Víctor Claver estarà en la Final Four amb el locomotiv després d'eliminar el Barça i serà la xicoteta representació taronja en la màxima cita continental del bàsquet de clubs. 11 de la nit i 41 minuts, vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, com resoldries el tema de la porteria del València per a la pròxima temporada? 11 i 42, em torna aquesta pausa ens desvela com pensa fer-ho Suso García Pitats en el València, així en Esports 97 nit, Esports en València, en la 97.7 ràdio, fins a la una de la matina. la bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 del partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Onda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 y 44, vos en eh, Esta tesitura en la qual el València va tirar eh, pràcticament eh, per la borda el eh, diumenge les seves opcions de somniar amb la setena plaça de la Lliga, és a dir, sense objectius ja en el campionat, i amb un dia de descans, lògicament, se parla molt de futur i han eixit molts noms. Tant com a possibilitat directa de futbolistes o d'entrenadors, tant com a planificació del València en la propera temporada després de la reunió que varen mantindre en Madrid, en un conegut restaurant del barri de Salamanca diumenge a la nit, el propietari Peter Lim, la presidenta Lai Hun i el director tècnic Suso García Pitarc. Una de les coses a resoldre és la porteria. Recordem que ara mateix el València té en nòmina, no en plantilla, sí en nòmina, quatre porters. Diego Alves, Jaume Domenech, Matt Ryan i Joel Rodríguez, que no oblidem, continua pertanyent al València Club de Futbol. I s'ha seguit en el Rayo Vallecano. Comença jugant, però ja no juga. Dit això, és moment de saber, de moment, amb els tres que n'hi ha en plantilla, com pensa planificar el València Club de Futbol la temporada vinent, perquè, evidentment, alguna decisió hi ha que prendre, la porteria està amb overbooking per excés de bons porters i tots no caben. Per tant, anem a intentar saber-ho i les dades mos les du Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, quins són els plans del València Club de Futbol per la temporada vinent pel que toca a la porteria? Recordem, seguit en el Rayo està Joel, però en nòmina... Perdó, però en plantilla, en nòmina també està Joel, estan Diego Alves, Matthew Ryan i Jaume Domènech. Bueno, en un primer moment, Manolo, hem de deixar clar que eh, el que ocorre en la porteria, finalment, independentment de quina siga eh, l'opinió de Suso García Pitar, que ara, la, que ara la, la contem, la decisió respecte a la porteria la va marcar el mercat. És a dir, el València pot posar en la graella d'eixida a, a un porter, de fet, hi ha un porter col·locat en la graella d'eixida, pot posar eh, a un altre, Mm, pot decidir per, per qualsevol a l'hora de vendre'l, però si el mercat apareix amb una oferta interessant pel porter que tu en un primer moment no estàs decidit a vendre, el València, que està necessitat de vendre futbolistes, se desfarà de qualsevol porter eh, pel que arribe una oferta eh, interessant. És a dir, que el València Manolo està en mans de lo que el mercat marque respecte a la porteria. Ara bé, la intenció de la direcció esportiva del València respecte a la porteria és vendre Diego Alves, el porter que el València considera que és més interessant a l'hora de treure'l al mercat és Diego Alves. Per què? Per caché, per la temporada passada eh, que va fer, pel rendiment que està donant des que ha tornat, independentment d'alguna errada, pel coneixement que ja el mercat té respecte a, a Diego Alves i perquè seria el porter millor pagat dels tres uh mhm. -huh. o dels quatre que València té hores ara en, en plantilla. És a dir, hi ha una primera raó que seria la categoria del porter, Diego Alves és un porter amb una eh, total i contrastada eh, categoria, una segona raó, diríem, econòmica, el València sap que si trau Jaume al mercat no li va traure el rendiment econòmic que li va traure Alves, el València sap que si trau Ryan al mercat no li va traure el rendiment econòmic que li va traure a Alves. Hi ha una tercera raó, Manu, que és la edat. És el porter més major de la plantilla uh -huh. i hi ha una quarta raó que el València no va reconèixer i és que el caràcter conflict... És un suplent incòmode. Suplent incòmode de eh, Diego Alves. Estes raons, categoria, contrastada, el preu, els diners, que a l'hora de treure del mercat el València podria treure per Alves, la edat, és el porter més vell, més veterà de la plantilla, y el carácter incómodo que no acepta la, la suplencia ni la competitividad dins del vestidor. Aquestes cuatro raons son les que eh, han fet decidirse a Suso a l'hora de si el València pot triar vendre eh, Diego Alves en lloc de vendre Ryan o en lloc de vendre eh, Jaume Domènech. Esta és la intenció del València, però insistim, uh -huh. el València Manolo està necessitat de fer caixa aquest estiu. Desgraciadament, està necessitat de defer-se de futbolistes per allò del fair play financer, per allò de rebaixar el cost de la plantilla, eh, perquè no té cap sponsor important que taque la samarreta, ni el va aconseguir Dowens, ni l'ha aconseguit... Eh, Draper? Draper, perquè no està en Europa, per tant, el València no té la capacitat d'ingrés de la temporada eh, passada i sense Europa i sense que altra volta, i sembla, Manolo, que l'IM no va tornar a posar-los, uh -huh. excepte que l'IM diguera, no hi ha problema, jo torne a posar diners, el València té que vendre futbolistes. Per tant, que és el que ja no va negar, recordaràs, l'Aijun, en aquella roda de presentació, la última que va compareixer, de Paco eh, Allestaran, uh -huh. quan uh-huh. li van preguntar al respecte. Així que necessitat de vendre futbolistes el València sap que pot fer caixa en la porteria, perquè té tres porters, té quatre, però té tres contrastats, però hi ha un que si el traus al mercat el eh, rendiment econòmic és superior al de la resta. I per aquesta raó, fonamentalment, a part de les altres que acabem d'explicar, Manolo, pues, eh, si el València pot triar, és Alves, un de futbolistes amb els que pot fer caixa eh, este estiu. Uh, donada aquesta circumstància, deixant ben clar que el mercat marcarà, Exacte. però que la idea inicial és una, que és, en aquest mercat saben que el que té més caché és Diego Alves, vol dir que n'hi ha una aposta per Matthew Ryan sí. i també per Jaume Domènech, Exacte. a qui Suso voldria renovar el contracte. Sí, efectivament, Manol, la idea del València és vendre Alves, sempre que el mercat ho permeta, i a partir d'ahir la idea del València és quedar-se la pròxima temporada amb Matt Ryan i amb Jaume Domènech, un que lluita per la... Un seria el titular, evidentment, en Lliga, l'altre jugaria Copa o Copa i competició eh, europea. És una qüestió que ja no atany a la direcció esportiva i sí que serà responsabilitat del tècnic, sí que Paco Allestaran o qualsevol altre eh, entrenador. Per tant, la idea es quedarse Ryan, Jaume, Jaume, Ryan y que los dos Manolo pues competisquen a la hora de ser el porter eh, titular del Valencia. Respecte a Jaume, probablement a les d'ara tinga el contracte més baix de la plantilla, encara que se li va renovar i se li va millorar el contracte fa poc, continua sí. tenint un contracte molt baix, uh mhm. -huh. però el que el porter ha demostrat esta temporada. La idea del València és augmentar-li el sou eh, Jaume Domènech posar una bona clàusula de rescisió i llogar Jaume eh, Domènech. És un porter que a les d'ara Manolo, insistim, dels pitjors pagats a les d'ara en fitxa de l'actual plantilla del, del València. Pues eh, esa és la notícia, eixa és el plantejament d'inici, com dèiem, de partida. A partir d'ahir després, Salva va ser el mercat el que dictamina, perquè si tu vols posar en el mercat a Diego Alves, però és clar que per Matthew Ryan, un equip anglès, que és un eh, sí, sí. futbolista molt seguit per la Lliga Anglesa, te posa 10, 11, 12 sobre la taula, pues serà Matthew Ryan el que faci les maletes. El porter que vengui serà, serà Matt Ryan. Molt bé. Diego Alves, Manolo, mm. esta situació ja se l'aulora. És a dir, Alves no, no li ho han comunicat, no me consta que li ho hagin comunicat, mm -hmm. però Alves esta situació Manolo ja se l'aulora. Sap que el València el va traure al mercat i no li agrada gens la idea. Ahí també podia tindre un entrebanc important del València, sempre que Diego Alves, eh, amb contracte en vigor, es negara a abandonar el València. Però Alves, crec que el València encara no li ho ha comunicat, no me consta, però sí que me consta, Manolo, que Alves coneix, o s'aulora, millor dit, quina va ser la intenció del València respecte a la porteria la pròxima temporada i no li agrada gens. Clar, això és una altra. Si tu li dius a Diego Alves te toca eixir perquè hem triat que sigues tu, i aquí diu ah, jo no m'he de gina, ni amb aigua calenta tinc contracte, doncs pues a veure què fas. O finiquita'm Car. carta de llibertat i jo vaig on vulgui. Aquesta és una altra. Sí, sí, sí. sí. Però el porter esta cosa, esta, asoma, no? El porter se volora, eh? Se volora. Diego Alves se volora, sí. Sí, a més, a veure, Diego Alves pot tindre defectes, però Bobo no és... Mm. I en el món del futbol du una garba d'anys. I mirant com va plantejant-se la situació i el model eh, que vol fer el València, pues és possible, com tu deies, que encara que no li ho hagin comunicat, ell estigui valorant se qui se siguen els moviments, com dèiem. Estem dient que el València va vendre a, Diego Alves no, estem dient que sobre la marxa, sobre, la, sobre el paper, sobre la teoria, la planificació feta és esta. Després, ja veurem. Després, com dèiem, <laughs> hi ha que passar moltes coses. Però hi ha que tenir una planificació feta. I ahí està fent també Suso García Pitarch. I està la planificació que vos contem en la nit d'avui en la 97.7 Ràdio. Que la idea és que en el mercat qui més catxete és Diego Alves que seria el porter a colocar, però que va a manar el mercat. I el mercat dictaminarà, segons les ofertes que arriben per els porters, quin és el porter que pot eixir. I que la idea de Suso García Pitaz també és apostar per Jaume Domènech. Encara se considera que té un contracte baix per al rendiment que ha donat i se li vol pujar el sou i, lògicament, això comportaria una putxada de la clàusula de rescisió del porter d'Almenara del València Club de Futbol. ¿Alguna cosa més, Folgado? No, respecte a la porteria, no, no Manolo. Respecte a la porteria, res més. Respecte a la banqueta, avui he estat filosofant, he estat tot el matí en Twitter, Folgado. Sí, sí, sí ho hem comentat en el Supermurciélago, però és, és curiós no sé si vol dir algo o no, no sé si se pot llegir algo entre línies eh, o no, o probablement el tècnic, que és molt d'estes cites, ja va utilitzar un parell el dia de la seva eh, presentació, pues bueno, aprofitant que avui no hi va eh, treballa paterna, pues, eh, ha decidit per, per entretindre's també les, eh, les xarxes socials i per tirar me del, del Twitter. No sabem si és la desesperació com el que està en la sala d'espera d'un metge, que va passant dels minuts i no t'atén el metge i te vas desesperant. Val? No sabem si és això, eh, però ben cert és que ha filosofat. En el dia d'avui, a Eixa Pole, que de moment sembla ocupar Paco i Estaran, després de les famoses paraules de Suso García Pitarch, que era el millor col·locat, són paraules de la direcció tècnica, s'han afegit dos noms. Un, el etern rumor, o el vell rumor que circula al voltant de Manuel Pellegrini i el València, preguntat directament per el València, acompanyar en tema 3 Susana Guas, Pellegrini ha dit Espanya és una finestra que sempre tinc oberta, és una porta que sempre està oberta, la consideraré, però eh, tinc més propostes i m'ho prendré en calma a l'hora de prendre la decisió final. Què té de novedós? Bàsicament, vaig a ser molt directe, que no ha dit que no. Per tant, això és com les pel·lícules de detectius nord-americanes. Qualquer cosa que algú diga pot ser utilitzada en su contra. En este cas, Manuel Pellegrini, al no haver dit, al, al no haver dit no al València, no pot quedar descartat. Continuem pensant que és complicat. Perquè a mi continua assegurant-me que la fitxa és molt alta, són 7 quilos, i que lo de vindre un equip sense Europa, què voleu que vos diga? Estem dient que és impossible? No. I a més, en el món del futbol les coses canvien i xina, en un minut. Si tu parles ahir a estes hores, unes hores abans, amb companys de Vigo, estaven mosques perquè no havia renovat Beritxo. Este matí, Beritxo renovat. Hi han coses, hi ha coses en el món del futbol que per molt que els periodistes preguntem, rasquem, o diguem d'ací o d'allà, però se mos escapen. I ahir en Vigo, el run-run era el Celta ya está clasificado para Europa, pero bueno, eh, Bericho continúa sin renovar. Es mes el Mateis Bericho, si no dime malamente, es dichos de la semana pasada. Eh, eh, Arturo, por favor, que que tenemos un time de Bericho del dimecres de la semana pasada en la previa del partido que va a jugar el Celta de Vigo preguntar por el tema de la Segua renovación. Y el Matéis aclaría que no era un problema de inglés, que era un tema de proyecto y de quién proyecto le en la posada del Celta. Paraba de esta manera. Yo nunca voy a hablar con un equipo hasta que mi negociación con el Celta termine. Puede ser en la pasta, la forma de, encarar lo que viene, y tampoco en la pasta exactamente. <laughs> Eh, me interesa, por supuesto, que yo y mis compañeros eh, ganemos lo que creo merecer pero no pasa por ahí exactamente la discusión. La discusión es imaginar un futuro, no, estamos a las puertas de una programación diferente en cuanto a eh, exigencia, si nos metemos en Europa League. Pues a eso se quería dicho que repetir este matriz de renovat y que también en eh, Vigo Vigo digo en que también la renovació de Cabral, de Gustavo Cabral. És imminent. És imminent. imminent. Sí, un central que volia el València Manolo, segons la premsa de, de Vigo, pues, eh, també és imminent. Jo parlava avui amb el company de, de la ràdio galega, Jaime uh -huh. Escudeiro, que habitualment cobrís la informació del central de Vigo, i me deia que era imminent també la renovació de, de Cabral després de la eh, renovació de, de Beritxo. Uh -huh. Més coses eh, al voltant del València Club de Futbol. Eh, noms de futbolistes n'hi ha moltíssims. Eh, L'últim en eh, sumar-se a esta rumorologia és el d'un futbolista del Feyenoord, que tot el que ve d'Holanda últimament amb el València està per bon certat. Recordeu que l'any passat també, més o menys per les començaren a, a parar el Zacaria Bacali i al final Bacali acaba en el València. Avui parlem d'un jugador... Me mola molt el nom, eh? Del Feyenoord, Toni Villena, val? 20, 21 tacos, en guany 4 gols L'únic que no me quadra és que no és de Mendes. I per a que vinguin a cost zero d'aquests països té que estar Mendes per enmig. El du la SBS Food, uh -huh. val? i és un nom que, venint d'on ve, jo almenys ho deixaria ahir. No l'esborraria. Tindria per caet. A més, és curiós perquè també hi ha equips com el Sevilla, que habitualment és... O mal el València va el Sevilla, o mal el Sevilla va el València, o mal l'acord amb el Pol. El Sevilla també estaria darrere d'este futbolista. Perfecte. Salford, Això... Salford City. Salford City. Què ha passat ahir? Pues que avui se juga al Salford City el playoff per a... L'entrada en la final del playoff per a pujar de sisena a cinquena categoria. Hi ha un jugador del Salford City que ha vist en la concentració a l'amo, perquè també és l'amo del Salford City, Peter Lim, mm -hmm. que anava amb Jorge Mendes. I s'han fet una foto. Clar, conforme s'han fet la foto i este jugador l'ha penjat en Twitter i ha començat a rolar la foto per Twitter... S'ha fet viral. S'ha fet viral i n'hi ha molta gent pues, que després del que ha passat aquest estiu, lògicament, no li arriba la camisa al cos. Estem una miqueta... Coneixeu, és un conte molt antic que se li contava als nanos, el conte de, dels ropatges de, de l'emperador, que ningú, o del rei, que ningú s'atrevia a dir-li al rei que anava nuet i tots li diuen que anava molt ben vestit. Algú li hauria de fer vore a l'amo, al rei, a l'emperador, que en l'aspecte comunicatiu va nuet. I que aquesta foto d'avui, de cara a l'equip del que és propietari, i de l'afició que ha donat la cara i al qual li deu Peter Lim no estar mirant ara que el seu equip se puga anar a la segona divisió perquè n'està davant i de Valent, de cara a aquesta gent, i la foto d'avui és una pataleta en l'entrecama. Això, l'entrenador del València... Perdó, el... el eh, eh, propietari de València hauria de tindre-ho clar. Aquesta foto a la gent no li fa ni punyetera la gràcia. Jo no penso igual. Jo és que crec que tot aquí que pensava que Mendes havia desaparegut d'escena, mm, crec que mm -hmm. estava totalment equivocat. A partir d'ahir tenen amistat, són amics, perquè no se poden fer una foto. No és cap problema, eh? El problema és que el València ha filtrat... El problema... Que, el, el problema és que el València ha filtrat que Mendes havia desaparegut de l'escena i Mendes no havia desaparegut de l'escena. I esta foto mostra que Mendes no ha desaparegut de l'escena. Sí, però no és que Mendes estiga o no estiga a l'escena. Que Mendes te pot ser per de, molta, de, gent, de, per, molta, per a molta gent, sí. Que, que Mendes te pot ser de molta ajuda. Clar. El problema és que la gent vincula la figura de Jorge Mendes amb tota la desfeta d'aquest estiu mm. amb la parcel·la esportiva. Correcte. I per això a molta gent... Quan la responsabilitat és de Peter Lim. Correcte. I a molta gent no li arriba la camisa a cos. Per a tancar, ha parlat avui Dani Parejo, el 10 del València, l'executor, el màxim executor de faltes en primera divisió, que avui ha parlat... De moltes coses, Manolo, de moltes sí. coses, sí. Declaracions per a mitjans de comunicació del club, Parejo, que ha parlat sobre el tècnic, sobre Paco Allestaran i com ha canviat l'equip des de la seva arribada. Desde que ha llegado Paco el equipo se ve otra cara, eh, llevamos tres partidos ganados, uno empatado, y nos quedan otros tres y bueno, yo creo que la dinámica del equipo es muy diferente. Pero pues, bueno, yo creo que el equipo poco a poco pues bueno, va cogiendo las sillas del míster y lo va, lo plasmando cada partido. Parejo, respecto al final de temporada, parra de que la plantilla debe ser ambiciosa. Ahora vamos a afrontar cada partido eh, fijándonos en el rival, haciendo las cosas bien nosotros, pues como, como desde que desde que llega Paco. Al final, después de, del Barcelona prácticamente estábamos salvados y hemos sido ambiciosos, hemos ganado a Leibar. Ayer es verdad que nos pusimos por delante y nos dieron la vuelta y el equipo no, fue conformista a pesar de que, de que la salvación estaba y Europa, siendo realista está muy complicada. Por supuesto vamos a pelear hasta el final, pero bueno, es, es difícil, es una situación complicada, pero nosotros tenemos que ir partido a partido, crecer como grupo, crecer individualmente e intentar ganar. Y este es el resumen de, la temporada que también también las declaraciones de este Miss Día, Dani Parejo. Es verdad que, bueno, es un año complicado para todos, para nosotros, para el club, para la gente. y es cierto que bueno que, al final Valencia no está donde se merece y, así que, la gente lo, manifieste es, normal eh, lo entendemos pero bueno es verdad que también en los momentos difíciles eh, como el día del español en casa nos jugamos la vida como el día de Sevilla, la afición estuvo ahí, estuvo con el equipo hasta el minuto 90 y yo creo que eso a nosotros nos, dio mucho, nos da la vida. Yo creo que cuando vamos afición y equipo juntos, pues bueno, sobre todo Mestalla es increíble y sobre todo también pues el día de Getafe ayer, que vinieron muchísima gente de Valencia haciendo un gran esfuerzo, desplazándose y nada, darle las gracias porque para nosotros supone mucho. Parejo sobre el derby y lo que eh, lo que suposa la afición, de lo que le suposa la plantilla jugar este de semana delante del Villarreal. Hay mucha rivalidad en el campo, en la grada y bueno, son partidos especiales que gusta jugar a todo el mundo y por supuesto, pues bueno, jugamos en casa con nuestra gente y intentaremos sacar los tres puntos. Les palabras de Dani Parejo, jugador del Valencia Club de Fútbol. Tanquem de moment la informació del València, salva per obrir un parèntesi i parlar de la del Llevant, que passa per la reunió demà del Consell d'Administració. No és una reunió, en principi, la que se vagin a prendre cap decisió, eh, però sí que és el que, lògicament, era una reunió programada i ahir se té que parlar del que ha de ser el futur de l'equip, després que l'equip, malauradament, el diumenge mm. tirarà també per la borda un gran percentatge de les seves possibilitats d'arribar a la Champions. Sí. Ah, perdó, a... de quedar se primer. No li veig massa gran transcendència la reunió que demà va mantenir el Consell d'Administració del Llevant, no crec que córrega res. Manolo, evidentment, damunt la taula sembla que va estar la continuïtat o no de Manolo Salvador. Per tant, esperarem que concloga aquesta eh, reunió del Consell d'Administració per si de cas el president pues, eh, dona la cara davant dels mitjans de, de comunicació i sin de dubtes fonamentalment al voltant de la continuïtat o no de, de Manolo Salvador. Eh, eh ha corregut esta esplada com la pólvora eh, en el nom de Braulio Vázquez. Sí, com que sona per a fer-se càrrec de la secretaria tècnica. Sí, el, i el nom de, de Manuel Salvador, que se vincula a altres clubs de, de primera divisió que ara d'ara s'han quedat sense director eh, esportiu o que estan en, també eh, a punt de, de canviar lo Però bueno, sí, és, és un nom que ha corregut aquesta vesprada com, com la pólvora, sí, el de, de Braulio Vázquez, curiós. Estarem pendents perquè les pròximes jornades també el Levante que començarà a reconstruir i a refer-se. Mm, sí, sí. I fonamentalment encara matemàticament encara no està descendint Manolo, però uh mhm. -huh. si t'has de reconstruir en segona divisió, pues no és el mateix reconstruir-te en segona que, que, que en primera. Ni molt més. És molt més complicat. Alguna cosa més, Salva? Pues eh, no res, que demà continuarà el treball. Al llevant de la setmana se li va fer molt llarga, Manolo. Uh mhm. -huh. Se va parlar de moltes coses, excepte del partit. És dilluns encara, quan el llevant d'Unió Esportiva jugarà davant el Màlaga. Folgado, gràcies. Adéu, Manolo. Les 12 de la nit i 8 minuts, tanquem el temps informatiu, entrem en el debat de tertúlia i d'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les doncs 12 de la nit i 10 minuts arranca el temps de debat tertulia i d'anàlisi Asia Esports 97 nit, en la 97 l'hora fins a l'hora de la matinada i tenim que dedicar el programa, tenim que dedicar-lo per donar una abraçada a la família de Enrique Díaz García, de 57 anys, veí de Mislata, que va faltar en el dia d'ahir, que era molt del València, que era seguidor del programa i al qual a tota la família li enviem una forta abraçada i el nostre condol i li dediquem lògicament este esport 90 nit en el dia d'avui un eh, esport 90 eh, nit que partís com sempre cada nit eh, tant en la primera hora com la seva tertúlia des de la pregunta que vos fem per a què opineu com resoldries el tema de la porteria del València per a la pròxima temporada. Després repassarem tota la informació que ens ha anat donant eh, Salva Folgado, però el primer que tenim que fer és saludar ja a dos dels tres, el de ser imagina't de camí, el tindrà esclavitzat Carlos Bosch. Hola, Carlos Bosch, bona nit. I bona nit. Que és Pablo Oliva. Que bé s'està avui sense Pablo sí, sí, Però si ja vindrà de seguida. Mare meva, això sí que és una tertúlia. Este ah. programa sí que ha guanyat eh, ha guanyat pes avui. Això sí que és una tertúlia com Déu mana, eh? Avui eh? tira... Àlex Pla, de Planabout, bona nit. Bona nit, molt bona nit. Entonces avui... Eh? Vols deixar parlar? Sí, jo, jo penso... Que... Espero que sí, de moment sí, ja veurem. Serà pitjor perquè vindran les ganes... Vindran no les... Gran reggaeton... Ai, no, no, ni, no, per favor, això, no, no, no. Se, pues no ha canviat això. Salvoret Folgado amunt i avall. Folgado amunt i avall. Per favor. Això, això és com Déu mana. Ara, la rabosa. Pablo Leiva parlant de reggaeton i del teada esquerra de 16 anys, de gana, que xua, en el m'ha que t'agrada clavar-te en Pablo no, per això és que... parabòlic ah. no, no, si estava en Pablo Leiva i hem renyit ja per culpa de Montalti del Twitter i la pregunta de Diego Alves i, ah, i Jaume heu renyit per això? Jo hem renyit perquè Pablo Leiva té el mal del parabòlic Pablo Leiva manté des del primer dia que el millor porter dels tres és Matthew Ryan. Tu veus com té el mal sí. del parabòlic? Absolutament. <laughs> Té el problema del parabòlic que li agrada més el lateral dret de gana que xuele el, fet de que siga de gana. No cal dir el mal del parabòlic. <laughs> Que vostè, vostè que està en valencianot, senyor Bosch, hi ha una dita valenciana... Digues-la, que, que Pepito se la sabrà. Que Pepito se la sabrà, que és el, si no te pega caña ahir, en el, <laughs> eh. el sant de quan més lluny, més miraculós. Així, no, eh, molt ben dit, no la coneixia. No la coneixia. pues ja la saps. Jo no la coneixia, pues ell té el problema del... De que el sant de quan més lluny, més miraculós. Efectivament. Jo puc contestar la pregunta? Podem contestar després... perquè hem de parlar i, evidentment, encara que a les 12 i mitja no, eh, llegirem... Anem a, anem a llevar-se el tema de damunt, perquè ja ve per ahí. Ja ve Pablo Leva per ahí. Ja acaba el debat de la amb porteria, un, a, amb un pòster, amb un pòster, crec que ve Pablo Leva amb un pòster de Matthew Ryan. Fuera, Però... tío. Uh. <laughs> Però bueno, vos recordem la informació que ens dona, eh, que ens ha donat avui Salva Folgado al voltant dels plans en la porteria. Primer, va ser el mercat qui determine, el qual tampoc és descobrir la sopa d'all, perquè sempre és el mercat qui determina. Però dit això, la planificació feta, que és el que ha de fer un director tècnic, que és una planificació, i després circumstàncies del mercat t'ajudaran a que aquesta planificació estiga més a prop o més eh, lluny de la realitat. Però la planificació de Suso García Pitar és posar en el mercat Diego Alves perquè consideren que és el, el que té el caché més elevat i que, per tant, les millors ofertes podrien vindre per ell, per edat, per sou i també perquè Diego Alves és un suplent incòmode i que l'aposta passe per quedar-se amb els dos jovens, Matthew Ryan i Jaume Domènech. És més, l'aposta és fins i tot tornar a sentar-se amb, amb Jaume Domènech per a tornar a revisar-li el sou, que continua siguent, si no el més baix, un dels més baixes de la plantilla, el qual, lògicament, augmentaria la seva clàusula en el contracte que se li fera nou. I és la realitat. A Diego Alves encara no se l'ha comunicat, però Diego Alves, que és més llarg i que té molt de recorregut ja en el món del futbol, s'olora sí, sí, sí. aquesta circumstància. I és la situació que vos exposem. Els plans de la porteria, encara que, com vos dèiem, si el València té la intenció de posar a Diego López en el mercat, però arriba un equip que se deixa aconsellar per Pablo Leiva. Hola, Leiva, bona nit. Buenas noches. I diu, pues com me deixa aconsellar per Pablo Leiva, jo sóc el... I, I fitxa el porter suplent el... del, de del Brujas C. Correcte, jo sóc un equip de la Premier, el que siga, pues, eh, el, vostè és el Everton, per exemple, dic me la vaig a jugar perquè li he tocat a Pablo Oliva, Pablo Oliva va dir que Matthew Ryan és molt bo. Vaig a donar 12 o 13 quilates per Matthew Ryan. I evidentment, pues, ahí el mercat, que és el que vos dèiem, decidirà. Però, en principi, la planificació feta per Uso García Pitart és Diego Alves al mercat, és per qui millors ofertes poden vindre, és qui més caché acumula dels tres. És un jugador amb, una, amb, amb el que té més edat dels tres porters, el, un dels millors sous de la plantilla o el millor sous dels tres porters, el millor sou dels tres porters per millor sous, dir... Sous, sous, sous, sous, vale, sueldos vale. en castellà. Vale, vale. Val? I a més a més, quan no juga és un suplent incòmode. Dit tot això, senyors, ja posats, vos pregunte, jo, què penseu? Jo crec que a vegades se fem un experimentals importants. Uh mhm. -huh. Jo... Ah, mm. Això és informació, Carlos. Sí, sí, sí. sí. Uh mhm. -huh. sí jo no dic jo també he publicat que, que, que Jaume Domènech va renovar uh mhm. -huh. ja fa molt de temps que Cor ja, ja és cert, contacte, correcte que ja ha hagut contactes com a mínim, que com a mínim fa un mes que jo recorde i que el devenir de la temporada i el mercat decidirà si és Xau, ui, si és Xaume, perdó si és Ryan o si és eh, Diego Alves jo també ho he publicat aquesta informació, si no estic discutint uh mhm. -huh. però vaig en general perquè és el que estava el debat que teníem antes en, en, A Pablo A mí a ver, a discutir, va. Que ya me han avisado que antes de que yo estuviera aquí, ya has rajado de mí. Pero Perdona, te vas a decir mes. Te vas a decir mes. Es cierto. <laughs> lo que vull dir jo, però què penes el Valencia. No, un odia, pero la información todo a repetir que yo voy a publicar. No, es que si me donen, me dicen de donar... Que no, que no. Que el teu porter 3 digo Alves. Sí, sí, pero... Y, no, acabo... ¿Me dejas? No, no, ¿me dejas? Que el portero del Valencia Diego Alves, que es un porterazo. Y que, te, y que te salva partidos. Y te lo salvó la temporada pasada. Y ha demostrado que cuando ha vuelto de la lesión está al nivel de la temporada pasada. al principi de tornar de la lesió no estava per Peracho. Claro, efectivamente, al principi de volver de la lesió ara, pero no ara, estava. Però claro. ara sí sembla claro, molt Manolo. més. Ara sí se sembla... És que al, al no, ho dic perquè lesió... és que això quan tu no. dies a ell li sentava malament. No, però per a mi em dona igual. No, no. I, jo igual, no igual, igual, igual, igual, igual, igual que jo dic... Escolta'm, igual que jo dic que quan tornava la lesió no estava, te dic que ara torna a ser el Diego Alves ágil y que salga paso. Diego Yo lo que dije es que Diego Alves es un deportista de élite que se trenca el ligamento que él ha hecho pero, a de, un futbolista y, ah, que y, en un porter mes, y en un incluso hasta ahí fuera del área de despejar. Carlos, ¿ya puedo? No, todavía no, porque me ha cortado Manolo. Espera, que me ha cortado Manolo. Cuando me des paso, eh, tú también. sí, cuando te des paso. Te dará paso el, el señor presentador y director del programa, eh. Un respeto, eh? <laughs> Y luego va Alex, eh? Ah, vale, vale. no, no, no, de llegar, eh? Tots parlareu. <laughs> <laughs> Pero acaba. que mira, què te vas a se Ara, tu el que has de fer és que què fas en els Pero yo... Y jo... I, No, es que si venderías... Pero yo qué voy a vender a André Gómez? Pero yo qué voy a vender a André Gómez. Hombre, si estamos comparando a André Gómez y a Diego Alves, ya vamos mal. de los mejores jugadores que tengo. Pero uno tiene la edad que tiene y el otro tiene la edad que tiene. Pero las para, y es viejo, tiene 31 años y es portero, Pablo Leiva. las para, es buen jugador. entonces no lo quiero vender. las para, pues, las para. suplente, que yo no vendía suplente. Yo renovo a Chaume y cedo a, Ryan a, un ah, equipo. Las para de vez en cuando. Eh. Tu pregunta. Las para de vez en cuando. Yo me tengo que plantear. Las para de vez en cuando. Eh. Que, este, bueno, que yo me <laughs> tengo que plantear desprenderme de mi portero titularísimo, que es un eh. espectáculo portero, que no, que no. Pero que es un espectáculo portero. Y, Las de vez en cuando como todo. No, no. Y a ver qué hizo con el gol de Santimina el chileno del Barça. Pero escucha, Carlos, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Pero lo que digo es. De vez en cuando, hombre. Eh, contra el para mí el primer gol pues no está acertado. Pues no voy a decir que es una gamba porque hay jugadores por medio, pero, pero no está acertado. Si la primera a boca de cano. Sí, pero, pero para mí la segunda tiene que sacarla también. O sea, que tú saques una antes no quiere decir que la segunda no la tengas que sacar. Y luego, el gol de Gameiro, el gol de Gameiro en Mestalla... Iba, a, iba a decir, hay 19 equipos en primera... No, porque Mariño creo que no la sacaría tampoco. Pero... Que hay 18 porteros mejores que Diego Alves. No, no, no, no, he dicho, pero que, escucha, a ese balón tienes que llegar. ¿eh? tírate de la moto. A ese balón tienes que llegar. Tírate de la moto. Al, filial del Anderlecht <laughs> también es mejor que. A ese balón tienes que llegar, Carlos. Y yo lo que digo es que hay muchos errores de, de, de, portero que yo creo que sí, que pues que le van a las manos, se aparta un metrito y te hace una palometa curiosa, pero... El mal del parabólico, ¿no? No, no, no, pero... <laughs> el mal del parabólico sería venderte al brasileño mejor que a otro, y no es así. Ahora, no olvidemos una cosa, que es en la cual ve sustentada también eh, esta información. El Valencia necesita vender este tío. Mira, yo voy a echar un argumento que cree que... que... el que me escachete a de d'avui en el mercat encara que Pablo Leiva siga el fan número 1 de Matthew Ryan, perquè tindrà algun avantpassat australià, en el mercat, tu ara mateix, el 90% dels equips, vas i li dius, escolta, vostè per a triar al mateix preu, triaria a Jaume, a Alves o a... I te triarà ja, però, però és, és que normal, és que porta la selecció brasilera. És que, és que per caché, que jo vos havia sentit antes, uh mhm. -huh. eh, o també era el central que tenia més caché i jo no l'hagués vendut. Uh mhm. -huh. I era el central que tenia més caché, jo no l'hagués vendut. Eh, antes... Encara estem penant tot això. Yeah. Eh, antes, bueno, encara no sé un argument que jo crec que és importantíssim, vull dir, eh, tant Alves com Jaume, que són per a mi els dos portes, i si no ja eh, te, te la resposta, és els dos portes que se tenen que quedar, són dos xos que estan així per quedar-se. Antes heu dit el cas d'Andreu Gómez. Andreu Gómez vingué a anar-se'n. Matthew Ryan tal vegada ha hagi vingut Arsenal. Estos dos porters han venido para triunfar en el València Club de Fútbol. Y eso es muy importante. Eh, Diego Alves renueva en pleno proceso de venta. No, eh. pero yo digo uf porque creo que... No, yo, espera, no, pero digo uf porque... Sí, renova en pleno proceso de venta. Barragán, Barragán, dijo no me espero. Barragán dijo no me espero a ver qué pasa. Barragán, ¿eh? que es Cafú Barragán, ¿eh? No, no, pero como ha dicho que, que, han venido, bueno, que está para triunfar, yo creo que si tú analizas ahora al Atlético de Madrid, o Black no está en el Atlético para triunfar en Atlético. Yo no sé la sintonías del Atlético de Madrid. Yo solo sé que, para mí un jugador que, uno sea de... esté en el Valencia Club de Fútbol tiene que ver Que uno sea de la cantera quiere decir que ya está para triunfar. yo no, he dicho nada de la cantera. la tangente, entonces, favor. yo no he dicho nada de la cantera. Entonces, ¿qué te lleva a decir que Ryan viene para irse y chame para triunfar. Yo no sé si Ryan viene eh, para irse, pero sí que sé seguro que tanto Diego Almes como Chaume Domenech están para quedarse. Ryan no lo sé. Y Joel no, da la talla para el Valencia de Fútbol. No da la talla. Joel. ah, Joel. No, no, Joel, Hombre, Joel es el cuarto portero que quedaba por hablar. Joel, ¿tú, tú defendías no, a tú si quieres, Si quieres ¿eh? sacamos el vídeo del año pasado. Es que lo sacamos. Yo defendí que tenía que jugar contra el Español, metió la gamba y me la tragué. Hombre. Pero yo no dije que tenía... pero yo no la dije, tragar es tú, se la tragas Joel, es dos. <laughs> pero, yo no dije, pero yo no dije que tenía nivel para quitarle el puesto a Diego Alves, ni mucho menos. Hombre, solo faltaba que... No, no, pues ya está. Pues lo que digo es, para mí... Ryan, con la edad que tiene, llegar a ser mejor portero de lo que ha sido Diego Alves. Y tiene liderazgo. Diego Alves tiene liderazgo en el campo también, muy importante. tiene veteranía. El menos, ¿eh? El vestuario, en el vestuario menos. En el campo sí. En el campo sí. Y eso es muy importante en la portería. yo, no, y que no me malinterprete de nuevo Montal, insisto, pero a mí es que el debate me parece bobo. Quiero decir, ¿pero qué hace Valencia planteándose que salga Diego Alves? Si tienes un portero que es un espectáculo, que se va al Camp Nou y no se acobarda, que se valca al Bernabéu y no se acobarda el año pasado, que, que eh, eh la pudo ganar, pudo perder y acaba empatando, que le, para un penalti y lo para todo. Y, pero que no, que no. Y tiene que, yo, no me quiero, yo me planteo. Y tiene gente competitiva Que yo no me planteo. Si te plantees tú, Carlos. Es, es, es, lo que plantea también las necesidades que puede bueno, tener el Valencia en Guay. Que yo he publicado, yo he hecho la portada de André Gómez está en venta, eh, que la hice yo. Estamos entrando en la opinión entramos y salimos entre la opinión y la información. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Yo, he publicado lo de Andrés Gómez. Lógicamente. Y, había que torrear el día siguiente, ¿eh? No, no, no. No sé si me explique. no, no, pero, es que... pero Carlos Valencia planteándose... Pero, pero, Carlos, pero lo que te demuestra el tema es que ni se ha portado a acertar. Es decir, no, no, o sea, te... Habría que torechar o no, pero... Sí, no. El de la Juve, el Atre Pototo y el de la Moto ah, no. dije que André Gómez, Missing 2017. Una semana después... Missing 2017, Andrés Gómez. una, una semana después deixa portar. Sí. Salvoret Folgado le pregunta a Leijun, ¿usted puede garantizar que no y, y Samaga? Y digo que no puedo garantizar. que no va a salir jugadores importantes y dice, no, no lo puedo garantizar. Pero estoy parlant de... Lo que pasa que es cert que André Gómez es una circunstancia especial Porque te puede arribar un ofertón, En cada que siga mal momento Porque es una temporada, en teoría Yo creo que, yo creo que vingué para en André Gómez. Pero que, pero que si yo tengo un problema, entre cometes, en la portería si vaig a, no, a dos competiciones Efectivamente me sobra un porter, Y eh, el tercer porter que sigue el del filial, la planificación y si me sentit és el, el plantejament, millor dit, Pero no me, vaig no me tinc que plantechar qui el No, pero tú cuando dices, a ver, si llega un ofertón por un jugador importante, que sea portero, un ahora mismo te llega una oferta de, de 12 kilos por Diego Alves, 14 kilos por Diego Alves, ¿no lo vendes? Ya, pero Pablo. eso es tema. Yo te hablo del planteamiento que se tiene que ah. hacer en Valencia. El planteamiento que ah. se tiene que hacer en Valencia es quedarse bueno. Yo el que pienso no, no, es que, que es que no ni a que vendre. Quedarse, quedarse, al bueno? Claro. Que los, que los, otros no son buenos. No, no. Pablo sí. Leiva, te voy a decir muy claro. Chaume y Ryan están años luz de Diego Alonso. Ahora, no me fastidies. Sí, sí. A, día de hoy sí, a lo que voy es cuando llegó, no no, a lo que voy es no no, no me tiro de la moto, Carlos, cuando llegó Curto al Atlético de Madrid, ¿Quién hablaba de que Courtois iba a ser el porterazo qué fue? Carlos. Se le dio la oportunidad y jugó 38 partidos en primera división. Cuando a Ryan, que viene de la misma liga, se le den 38 partidos en primera división, me dirás si es mejor Ryan o Diego Alves. Es que es así de sencillo. Sí, pero ahora no, pero se le está dando entonces, mi opinión, el que tiene que jugar es que es Diego Alves. pero mi opinión es que con Diego Alves estás limitando, le estás poniendo un muro le estás poniendo un, camión que no te deja adelantar en una vía de un, de, de, un camino. Es que no le estás dejando adelantar a Ryan. De todos modos, Pablo. ¿Qué, de Yo, Es el problema de la portería, que no me puedo chugar uno. <laughs> yo, mis es que es el problema de la portería. Ceder a Matt Ryan. Pero vamos, que yo he visto a, Palop Porteraco ser suplente de Cañizares. Un A lo que yo voy es que a mí Diego Alves me ha demostrado que ha venido, ha vuelto a la lesión. Como, como cuando se lesionó y, no, es que no hay debate. Pues si yo Diego es mejor que Ryan, pues aguantarte Ryan como se aguanta Chambe fuera de la convocatoria, tío. Es que creo que no me estás entendiendo. yo estoy de acuerdo contigo totalmente en que Diego Alves a día de hoy, a día de hoy, para mí no hay debate. Es mejor portero. Y, es que hay. Yo creo que no estás. Porque es un porterazo. Sí, es que yo creo que no me estás entendiendo. Para mí, Diego Alves es un porterazo. Ah, te ha costado. No, no, no, no. La moto, la para nada. Tú que también es pesado eh, Hasta que no le guaste de la boca, no vas parar. <laughs> es, que, es que le gusta. Eres insistente. Eres pica Ah, las paellas que le debes a Manolo <laughs> No sé, que no me olvido, ¿eh? <laughs> no, pero es eso. Es un, magnífico portero, pero tengo la sensación. Ya de que, magnífico. porterazo, ¿qué, quieres que diga? Eh, eh, pero eh, la sensación que tengo, y, de verdad es que no es por ser pesado ni cansino, es que tengo la sensación de que estamos perdiendo la oportunidad de portero de un nivel. Leiva, mm, yo creo que cuando quieras digas algo para darme la razón, Alex, si no, Te estás bien, no pasa nada. Que todos los que van a estalla que esto es una, reflexión que, Pablo igual te ha hecho alguna vez, yo, de los pocos consejos que les doy a la gente joven que, que ve al diario, y tú piensas que cuando vas al programa de Maduro Montalto, o al Desempere, o cuando estás escribiendo, te está yechint mirando, escoltando, un tío que tiene 40 años, el pase, O sea, calma, eh? Aguanta los, aguanta los caballos ahí, eh? Que ese tío ha visto a la Silva para entrar a que empieza. empieza Aguanta, eh? Pues estás pensando tú que es así, Eh, Pep Guardiola. ¿eh? No es, una, mala reflexión. ¿Cuántas veces lo digo yo eso? que el que te está escuchando tiene 40 años el pase del Valencia. A lo que voy, la gente que va a ya sabe perfectamente que tiene unas condiciones técnicas casi perfectas. Lo sabe, pero el otro hoy en día es mejor. Sí. Sale bien por arriba. Es capaz de ser casi, casi tan gatuno y felino como el otro cuando le pegan desde fuera, pam, pam, la bloca rápida. No de, bloca los balones casi, casi como Cañizares y Víctor Valdés. Ahí estamos hablando de Ryan, ¿no? Sí. Ah, porque Diego Alves blocar. No, no, <laughs> no, no. Estoy diciendo que las condiciones técnicas, que tú defines lo que hacen bien muchos porteros y hace de todo. Bloca como Víctor Valdés y Cañizares, pum, que les, entonces no se escapaba ninguna, tú. Hace todas esas cosas bien, que la gente también lo sabe. Pero es que el otro, el otro tiene un don, tío. <laughs> es que tiene un doble, está un doble. y la... A me agradaría, Valves, Yo yo lo retendría yo lo retendría y a me da igual que un porter, precisamente un porter tenga 35 o 40 me da absolutamente igual precisamente esa no, el porter el problema, no, es la edad. Ya Ya no la el ejemplo bufón, eh? Sí. No, no, que, precisamente ese argumento de nadie. es que como es, que que como es de los más mayores hay que darle salida, coño, precisamente en esa posición es incluso una virtud. Mira, Mira lo que te estoy diciendo. Incluso penso que tiene Isabel Tania con ese club perdins. Eh, Tenchen competitivo. Eh, se lleva de Damunt a, a Guaita, que jo per a mi és dels porters més tècnics que he vist en, en, en tota la història del, del València de Futbol, però... Menos competitiu. Sí, se sent eh, competitiu. Però que és, un superdotat. Que, és que, que m'ho esteu plantejant tot des de la part eh, competitiva, eh, i vos entenc perfectament, eh? competitiva, de si este és millor que l'altre, però el que estem plantejant és que hi ha una necessitat econòmica i que és Diego Alves el que va al mercat perquè possiblement, perquè possiblement no, perquè el València entén no, ah, jo... que és qui més ofertes o, que, o qui té més caché a l'hora de que altres equips puguin empujar per ell. Ahí manarà absolutament el mercat. Evidentment. I mm, el mercado va en favor de Carlos, Richard Carlos, fredament, més, de lo, de lo que tú farías Es más fácil que tengas ofertas per Ryan que per Alves. Perquè per Ryan que per Alves? Jo que no. porque guanya molts menos diners. Alves guanya un dineral. Pero es que tú cuando vas a fichar a un, a porter, no, vas a, a la ficha que te... Vas a, vas ah, el, rendimiento, Carlos. No, como que no, chame. Pero amor de las fichas, ¿y qué importen el que cobra un ¿Y, qué ¿qué te tienes para pagar? Pero tú que... Pues, ¿Quién te diré Inglaterra, ya está. Para crees que Alves va a fichar a Inglaterra? Perdón. Que el fútbol inglés triará a... Yo creo que es más fácil. Que horrible oferte per Ryan que per Alves. Claro, porque por Ryan al final, ahí sí que estoy de acuerdo contigo y es que, el fútbol... Pues, italiano... No, no, el, fútbol, italiano, por ejemplo, algún club pues importante puede pensar, oye, es un portero de nivel y la ficha me la puedo permitir. No es el caso Alves. En Italia la crisis del, fútbol, la crisis económica también se ha notado. es la pasta, ¿eh? Por eso, por eso. Al final Ryan, en ese mm, escenario que estás pintando, sí que cuadra un poco más. Pero claro, al final, si a ti te viene una oferta importante por, por Diego Alves. Lo que pasa es que ya que tienes un valor testado, ya que tienes un valor testado. Ahí, ahí, ahí, ahí son más yo seguir con él. Sí, parece que vaya a ser, porque parece que vaya a ser un aportero, pero parece que. Y, y continúa el laboratorio de vamos a porque parece que vaya a ser bien el experimento. Che, no tenemos ya una buena posición. No lo vendamos. Por muchas veces no, es que hay que venderlo porque hay necesidad económica, lo entiendo. Has vendido tu Amendi y te ha reventado toda la defensa. No estamos. Es que hay necesidad económica. Eh, eh, bueno, y ahora hay eh, que comprar cuatro centrales. Peter Lim y el Valencia van a hacer otro proyecto obligados por, por no estar en Europa, no sé qué. Sí, pero una cosa es eso, que ya vais a gastar 30 millones en Rodrigo. Y otra cosa es que estés obligado a vender, como en la época de Llorente, y lo digo sin ninguna ánimo de recriminar a nadie, que el estaba obligado a hacer unas amortizaciones y tenía que vender sí o sí. Ah, no, no, no, no, vamos, de un sitio a otro, no estás obligado a vender, lo que no significa que te vayas a volver a gastar 100 millones en fichajes. No estás obligado a vender, pero no significa que te vayas a ganar, gastar 100 millones en fichajes, sí que estás obligado a aligerar eh, la cantidad que pagas en sueldos. Mm. Pero pasa pasa sí per Sí, pero que no necesito el líquido. O sea, cuando necesito el líquido para vender a Villas, Esquilva Mata, Sí, sí, sí, no, eh, vale. Perfecto. Que puedo ceder a jugadores. Imagínate, cedo jugadores. Si me pagan las fichas, ese año no tengo no tengo ese problema. Pero claro, si no está testado, lo que está diciendo es que mm. no, no está testado, de que se acaben los experimentos. Y acaba yo, y un matiz. Es que al final, el Valencia está siguiendo a Halilovic. está siguiendo a, a- Marco Asensio, Pablo Leiva. Si tú fijas a Marco Asensio, mm. que es un jugador del Real Meseta, cedido, que a mí poca gracia en Flap, Una cosa es la información, otra cosa es la opinión. ¿De qué juega Marcos Asensio en el Valencia? De Andrea. Tot 12 i 33. Marcos Asensio pegar una arrancada i és André, tio, i que és mm. André, eh? 12 i 33. Pausa per a la publi i entrem en estos noms i en molts més, ja sabeu jornada de descans de l'equip i damunt, després de tirar per la borda les possibilitats de la, sisena, de la setena plaça... Me dan la razón en Twitter, pues, No, no, y a mí... A mí me la... També te diuen que me paguen les palles. 12 i 33. Que, que mentira, que mentira. I tornem, vinga. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, València-Vilareal, Esports 97 del partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Casco i Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Vols estar al día y ser par del que pasa al teu municipi? descarregad la nueva aplicación móvil Ajuntaments de Valencia. Ciutadància, l'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 el teu equip, la tegua radio. 12 y 36, ya sabe la pregunta, perquè estem parlant de llegar a arrancar la tertulia, Com resoldries el tema de la portería del Valencia para la próxima temporada? Y diu, <coughs> vendería a Alves. Javi diu, vendiendo a uno, preferentemente Alves, aunque se venderá lo que nos quieran comprar. Comité de Sabios VCF diu, Alves fuera, la portería es el menor de nuestros problemas. Me, preocupan preocupan otros 22 jugadores. sino Crack, Fuera Alves o Jaume. Ryan titular, aunque por el contrato daría salida a Alves. El futuro de Ryan y Jaume es de aquí. Ausias Chile diu, ni ha que vendre Alves. És mal suplent i tanca la porta a Ryan, que és el futur de Jaume. Te dan tota la raó a ti, Leiva. Miguel Ballester, Jaume i Ryan. Alves és eh, molt bo, però, no, però no té millor mercat. <laughs> Visca València, diu... Això està trucat, Manolo, eh? Diu, Jaume, Jaume i Ryan al València. Alves fora per molt bo que siga. Es lesiona té la cama tocada i és major. Ara, ara bé té mercat. Carlos Muñoz diu, jo he ...vendería a Jaume un año y vendería Joel. Javi JB, digo, estoy de acuerdo con Jaume, Ryan y Sivera está muy bien cubierta la portería. Roberto Calcerá, hay que vender a Alves, tiene cartel, es el de más y se borró el día del Celta. Y Joel me quedo con Matt Ryan y Jaume Domenech. José M. Martínez, Alves porter titular, Ryan suplente, buscaría una buena sesión. Jaume es el porter del futuro, Joel Fora. Pedro Fuertes Muñoz, fácil, vendría a Alves y en quedaría Jaume y Ryan. Carmen Jagger, yo vendría a Alves por edad y dejaría a Jaume y Ryan y por supuesto a Estoy Estoy ganando Pedro Chiarri cedería a Jaume a la Premier. Roberto Garcerá, después de ver el partido de hoy, no sé siquiera Pellegrini. Es mentira, pero el tema es entrenador. Fernández 66 diu, yo considero que la mejor solución por eso es vender a Diego Alves y apostar por Jaume y Ryan como solución de futuro. Amón Valencia se cedería a Ryan a un equipo de la Premier durante dos años al estilo cultural en el Atlético. José Doz, eh, diu, a Spy, que Carlos te la liará, Manolo. Bona tertúlia. Tavos <laughs> de Benimodo diu Soc més de l'opinió de Bau. Vendria Alves, que de bon mercat, i en quedaria amb Ryan i Jaume, que, sos, que són totalment vàlids. VMS diu vendria Alves. Domingo V de Cano, vendria a Jaume o cederlo. Me da más seguridad Alves i Ryan. Serge Bo diu eh, Calité des de la capital de la Ribera Baixa. Imagina que per la cançó que, que ha demanat Carlos. Em, Pedro Simó dio mi opinión, eso debe de los usos y el entrenador en consentimiento del dueño, para eso están. Carlos Diu me quedaría con Alves y Jaume cedería a a un equipo de primer nivel para curtirlo y que sea el futuro portero. Pluto dio eh, vendería Alves y resuelto. Moisés García Alves solo tiene 30 años, le queda mucho todavía, debe ser nuestro portero titular y como mucho siempre, eh, i, perdón, eh, como titular, Ryan como suplente y Jaume cedido. Alex Diu, Alves por titular, és un líder, vendria Ryan, que se li pot treure més plusvalia. Diu. Eh, acordaros, Luis López Diu, acordaros de bajar un poco el volumen del micro de Carlos. Xavi Simón Diu. <laughs> ya vale, ¿eh? Calfer vale. algo de él María José Diu, para hacer caja solo hay una solución, vender a Alves. Cristian Diu le buscaría a John una salida con la opción de compra o cesión. Y Alves con Ryan que compitan por un puesto. Sé que a veces es mal suplente, pero es su trabajo. Que sea profesional y que juegue el mejor. David Epigo. Diu vendería a Alves, me quedaría con Ryan y Jaume y cedería a Sivera a un segunda. Manuel Suárez Diu, eh, titular como en sus tiempos Pozo Manolo Montal <laughs> y los demás a ganarse el puesto. Eh, Alejandro Pladio, que ahí está así la tertulia. Eh, Carlos Torres que fijado una foto megua <laughs> de porter y diu el tema de la portería está muy claro, vendría al 3 y ficharía este de no, no? no le iría va a salvar Valencia eh, Lluís diu, pensaria en el futur, Ryan i Jaume són molt joves, amb capacitat de millora, Alves té prou cartell, eh, diu, també diu ja Joan Niel Conte, que és el que de Paco l'ofensivo, Pau Cebrià diu... Eh, això no era una marca de cacau. Raúl Gil yo también haría eso, ceder a Jaume. Eh, Javi JB diu el vestir un caràcter difícil, mientras juguen no hi problema, però no sabe ser suplente. Davis diu, salvo gran oferta d'alguna alguna cesión de Jaume para que crezca. Jorge diu cedir a Jaume Alves i Ryan eh, Peter Lim ja no té cap credibilitat en el tema esportiu si no ho dediques al 100% que venga al club Patrick Label, Dius está buen nivel, no tiene por qué ser suplente. Sin Aves pierdes liderazgo, demasiado crío con ganas de fiesta. Juan Maguediu, entonces, ¿qué hacer jugando ni un minuto más y darle cancha a Jaume Domenech y a Ryan? Eh, me espera así, eh, Perisam, Diu. Eh, se está luciendo Pitar, siendo bueno el más flojo de los tres. Medrán, Jailovic, este hace bueno a Méndez. Y Iván Fernández diu yo al de la terreta, así uno menos que si luego no juega por aquí no veas menudas campañitas. Mira, Mick, en el tema de la tontalla de las campañas que son de la terra, que ya ja tinc que collons peluts i farts, te digo que les, favor. que les no les curen les a partir de ahí, pensa que te donen la gana. Mes, José Castillo Jiménez, vendo Alves y me quedo con Ryan y Jaume Domènech. Eh, si fuera en campaña no estaría en llegint que diuen que de desfer de Ryan o que, però de Jaume o que el se li la eh, tan grossa comisa Sergio Anaya diu Alves juega ahora es para revalorizarse más y sacar más por ello últimamente está haciendo partidazos un Valencia diu el dinero está en la Premier y allí Alves no lo van a querer Ryan sí yo el equipo como Liverpool estaría loquito por él mi duda diu no crees que necesitan tres porteros para un equipo por distintas razones yo creo que en, dos competiciones no Iván MQ diu vender a Alves estamos locos un portero que gana los grandes partidos si no crean Diu Raya se tiene que quedar, sí o sí va a ser el mejor de los tres de largo, va bien en todo. Osías eh, Chile Diu, el corrupte EGM hauria d'aguantar la influència en Twitter perquè sou els números uns. Gràcies, amic. Ausias és un fenomen. David López diu, per a mi Matt Ryan i em quedaria de suplente a Jaume. Emilio Fons diu, vender a tu mejor portero, o sea que seguimos vendiendo, entonces ¿qué queremos, qué, qué, ¿para qué queremos a Lim? que se los gaste como en el City o en el PSG. Pero ahí ya anava yo pero ahí ya no Carcelem diu, Benevent Alves, gran porter, però ja no dona més. Els altres seran bons amb el temps y Compainos tambor. Vicente MR diu, vendo a Alves ya Jaume titular, Amun siempre dio Ryan Sedit, Nexus 6 y si vendemos a Alves será nuestro mejor portero de Santi Cañizares, Ricardo Giner dio Alves ha llegado a su tope, nos puede pasar un, paso, un caso Casillas o a la inversa caso Bufón, y eh, Alba Alves titular, está en la mejor edad para un portero, y Ryan cedido. Dos cosetes... Mm, es que Buigues diga usted. Alves no se borra del partido, no sé si van a escuchar El, el, eh, el, el, el, la meva informació és que Alves no se borra i ja que rebusquem tant mm, Ryan està content de ser suplent a ti que se'n vol anar perquè és suplent sí, ho he dit eh Bueno, jo tinc que dir, eh, perquè com els oients no mos estan sentint... Ningú vol ser suplent. I Ryan ja dic que si ell va ser suplent se'n vol anar. El problema eh? no és voler no voler ser suplent, que jo crec que ningú vol ser suplent. És no. com encaixes en la dinàmica de la convivència, el dia a dia de vestidor, la teva suplència. Ryan, al mes de ser suplent, després d'arribar al València, ja digui que se'n volia anar, eh? Al mes, aguantar un mes, eh? Mal company. No? Home, si te diguen que ningú vol ser suplent... No, no, Alves dins del vestidor no és un bon company, però competís com un loco fora, tío. Pero a veure, que alguien se quiera ir, yo creo que confundimos. Yo puedo quererme ir de un sitio, pero con mis compañeros portarme de lujo y en la convivencia ser un lujo. Ah, això és cert. O sea, vamos a intentar hilar fino a la hora de decir, si yo me quiero ir, no deja de ser buen compañero. yo creo que nadie quiere ser suplente. Nadie. ¿Pero quiere ir, Ryan? Eh, eh, si, si Ryan que se podría dar, ¿eh? Él, si no le. Ya no le aseguran, sino, si no le permiten la posibilidad de, de tener una titularidad, pues, ¿por qué no se va a quedar? Pero yo lo veo lógico. Yo lo veo lógico. Porque al final tú tienes la edad que tienes, tú tienes el futuro por delante, tienes una carrera por delante de éxito. Y yo creo que además es que a mí el tema de Alves me toca porque cuando estaba en Río Ave uh eh, o Black, cuando estaba en Río Ave o Black, eh, ya dije que, que Oblak iba a ser un porterazo y la cantinela de siempre era Alves es 200.000 veces más portero. Y ahora, pues yo creo que a cualquier aficionado de Valencia le preguntas y creo que te dicen que Oblak es 200 veces mejor portero que Alves. 12 i 45, fem una pausa per la publicitat i en tornar tema banquetes. Com està la pole? Qui va per davant? Qui va per darrere? Pellegrini Weiss a la porta entreoberta. Molt del que parlar. 12 i 45, fem una pausa i tornem per a continuar la tertúlia a a Esports 90 sentit fins a la una de la matinada. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Macocota. ¿Cómo? Mascocotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy más cocotas, uno más de la familia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en torrente y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 48. Esta es la canción que llaman Estudio de los bonicos. Estas son los bonicos. El, Blue blues del Llaurador. El del Llaurador. Rock sueca. Rock sueca, Es una versión mejorada de un, de un gran éxito de Bachoqueta Rock. Ajá. Que Bachoqueta Rock diu que la taronja no funciona y estos es, bonicos de Sueca <laughs> digo que van a cambiar esta taronxals <laughs> <laughs> de marihuana. no hi manera de traer profit. yo creo que la María algún profit hi esto treure. Cultiu és. no, cultivo es. No, no hi dubte. No, la semana pasada que no, no está res. Bueno, ahora tu, un govern molt, molt a lo mejor Però si es animal, Àlex, per de Dios. 12 i no está ha La semana pasada que no trobaves la casa No, la semana pasada no. Ah, no, estaba Cristina. no Cristina. pues l'han trobat esta, són Els Bonicos de Sueca. Es Bonicos de Sueca. I dice nom Això ja... És un blues. És un I és, el nom està molt xulo. Senyors, Manuel Pellegrini de d'avui, que entrarà en Espanya, sempre és una porta que dice deixa oberta, però que té més ofertes i que haurà d'estudiar-ho en calma. De moment no és un no. Per fi, un entrenador top, a rascar-se la butxaca. Sí, està ben tirat. Jo, jo crec que el que està fent el València en Paco i estaran és lo més, ho he lo més coherent des de Rodrigo Callo és <laughs> cert que des de Rodrigo Callo no, hem, no hem tingut més que capritxos i el gran capritxo ha sigut Neville però és el més coherent perquè al final dius yeah, anem a aguantar a veure si este home mm, demostra avui Neville ha, tornat a tuitejar des del seu compte home, ja donant ja. una bona al Vull dir, no li donen una bona al València quan guanya 1-2 en el Camp Nou, però sí li donen una bona al Salford City perquè s'ha clavat en la, Pues hay que eh, hacerle la pilota a Peter Lim. Sí, evidentemente. A lo que estaba diciendo, que, lo que, lo que la decisión que... El, lo que fa Perdona, el Valencia... El Salford s'ha clavat en el playoff per a pujar de sisena a cinquena divisió. Lo que ha fet el València de, per exemple, no renovar a, a, a, a Peter Lim, no renovar a Paco Allestaran després de guanyar en el Camp Nou, que és el que s'haguera fet antes. Sí. Per simplificar. O no decidir que no el renove per empatar en, en, en Getafe, que és el que s'haguera fet antes, també. Eh? es lo mejor desde Rodrigo Cayo, pero que de Rodrigo Cayo sí, no va director esportivo y, todo te da capricho. Entonces yo, que a ser una oportunidad de convencer, yo os tengo que aplaudir. Y si le de demandando a Peter Lin que sigue un director esportivo, pues que decidís que es director esportivo. Ahora ahí, obviamente yo preferís un entrenador, llámalo Pepino, que, que, que, que, que ahí que ni a un punto, que ningún te garantiza res. No, A un buicanar, A un buicanar. eh, lo que diu Pellegrini avui demostra que ja que ja va calado perquè jo he fet portar, jo he informat i algú m'ha desmentit que no és tan important jo he informat que hi ha hagut sopar en, en, entre García, en García Pitals i el representant i que hi ha hagut negociacions perquè si, si no n'hi haguera res de res, que és el que van dient alguns, quan Susana Guas però algú d'ací o de la meseta? d'ací, d'ací, ah. en sucursal en la meseta vale. quan Susana Guas li pregunta a Pellegrini per la possibilitat d'entrenar al València, perquè li pregunta pel València, un aplauso a Susana Guas, que en tot el mogolló que n'hi ha entre el Peregrini i el Madrid se'n recorda el València de coses com són. Sí, que en una cadena nacional se'n recorda sí. el València sempre és notícia. Eh, està ben dir-ho d'un aplauso, no? un aplaudiment, està ben mhm, dit. Mm, -hmm, Quan li pregunten pel València, ell no tanca la porta i diu Espanya sempre és una porta abierta. Si no n'hi ha ninguna opció, porque no ha habido nada de nada, le digo, ¿usted de qué me está preguntando, señorita? Me explique, esta pregunta no va ni ve y confirma que ya tema. Hmm. A partir de ahí... Yo, el que siempre, el que siempre y siempre, con de respetar les informacions, y menos de, les de Carlos, es que ya gente gent entorno, l'entorn que ens ha dit que veu complicada, no imposible, complicada la situació per la fitxa de Pellegrini, que són set quilates... Sí, ahí no había entrado, pero eso es correcto, Eh? Y per el mero fet de no tindre Europa, que un ahora, pues, després de lo que ha fet eh, eh, en el City, pues, eh, lògicament... Ara, el que vos he contratat en la primera mitja hora, ahir tu parlaves en Vigo i estaven en el cagancho perquè no havia renovat Bericho. És que Bericho no ha renovat i sona molt valents. Ahir, eh? Ahir, parlant de gent de Vigo, que Bericho no ha renovat i sona la València i tal, no sé què, pam, que Bericho pot dir... Que estan en dos hàndicaps a l'hora de, de poder fitxar a Pellegrini? Estan... ¿Son insalvables. Pues és que yo en el modelo futbol no veig no, res que no, no siga no, possible. Res és insalvable, pero Manolo es muy importante. torna a repetir, lo que ha dicho Pellegrini. Sí, que, no, que tanca, dit, eh? no tanca, no tanca. No tanca, no tanca, no eh? tanca. Però és que el que ha dit de la nòmina és que tu si vols qualitat eh? tens que pagar qualitat. I és que el, però lo que se dice el remat acabem ahí. Per a mi, per a mi... Si vols qualitat, tens que pagar que qualitat. Que, me, que me, me l'he sentit alguna volta. Jo he, he tingut l'oportunitat de parlar en un secretari tècnic que va fer dos equips diferents campions d'Europa i em va dir el mateix que a l'hora de, de crear un equip campió el més important, o el 10% del teu pressupost, has de gastar-te-lo en pagar l'entrenador, perquè és la mm. pedra angular mm. sobre la qual edificar i seguir que després guanyarà. És l'executiu més important d'un club de futbol. Sí. Però jo me mantinc, a mi me sembla coherent perquè està basat en la meritocràcia i no en el capricho que el València eh, li dona l'oportunitat a Paco i estaran. Què passa? ahí la sustancia del asunto es qui decidís com se guanya estaran ser entrenador de Però és que, és que, el, és que lo de Paco Gestarán, hay... tornem a l'argument d'antes. Eh, Parixer pinta que vaig a ser un no. gran entrenador. No, Parixer, pinta pap, que... Però hi ha una diferència, donant la raó Hi ha una diferència, Paco Gestarán... Que, que tu estàs mirant en un mes, cada dia. En, en un mes ha canviat el València d'alta baix. I, I que tu estàs mirant-lo cada dia. un que estàs mirant-lo cada dia. Tu cada dia l'estàs mirant. Jo a mi me se te pegué i estaran i jo soc de la teva opinió. Però jo vull ser coherent. I si a Peter Lin li diguem, porta vostè professionals, pues que decidisca el professional. El problema és que... El professional me diu a Paco i el cada dia, eh? Voltes no els veu entrenar en la Premier, els el... veu en paterna. <coughs> El problema és que els, a voltes els professionals els toca i van el seu sou. El marrón. A, arrossegar, sí, certs marrons heretats del passat. Jo deia ahir, si per alguna d'aquelles sus garcepitats entenguera, perquè ho entén ell, val? perquè l'ha vist i diu té xicón, té futur i potencial, que ha de pagar els 15 per Danilo Barbosa, la gent diria Suso no pinta una merda perquè ja li ha col·locat... I a lo millor era ell el que haguera decidit, no sé si m'estic explicant-me, yeah. mm, que el sí. merder d'aquest estiu comporta una certa pressió a gent que a lo millor tu vull dir, que... vull dir, quin és el problema de Paco i Estaran? Si l'Avança no haguera posat en els últims 10 anys per projectes d'entrenador, a lo millor ara podria plantejar-se que este tio, encara que no tinga... Però clar, con vez de Nuno... Eso. Eh, pues, yo, pero... La gent no s'acaba de refiar encara que ja vist que este en senyor... En tota la raó del món. Li ha pegat la volta a l'equip. No, jo, en tota la raó, creu... Manolo, un matí. És una pressió que no, no li toca a ell. No estem valorant en, en, com cal el que estava amb un equip que no, el veiem en segona. No, no, que tu no. fa tres setmanes vingues i diguem vas sí, buscar sí, morts. Que sí, que sí, que sí. No estem valorant com cal una qüestió. Uh mhm. -huh. Que el diumenge després del partit, en el restaurant Quintín, en el barri de Salamanca, -huh. i Pablo, tú y yo ahí no podemos ir a cenar. <laughs> ahí, entre si perdir Bonanita cobran. Ahí cobran <laughs> perder Bondía. Perdir Bonanita te, te cobren, Pablo. A ver, Canava, Barrio Salamanca, donde vive Rodrigo Rato, en las ya y ya Yades ahí. Bueno, Budir, bueno, Rodrigo Rato Budir. <laughs> a, los Canava. Mm, Leijun, Peter Lim y García Pitach. Yo mira acá de Rufete, que país un fenómeno. Cuando venía Peter Lim no cenaba con Rufete, ¿eh? cenava con Nuno. Eh? No estem valorant el sopar en qüestió. I jo me cansa de dir que Rufet era un fenomen perquè ho pense, eh? I ho he dit quan era impopular. Uh mhm. -huh. I ho he escrit quan era impopular. En l'època en què recient tira Rufete i Nuno era no sé no sé quant. Bueno, però Peter Lim i no sopaven Rufete. I diumenge sopar. Per això que dius tu de que si Suso no pinta res. Ara, Que no decidís si vendemos por 10 o por 10.000 a André Gómez, que lo va a decidir Peter Lim y Jorge Méndez, claro. Yo sobre, sobre, el, tema, sobre el tema Paco y el tema Pellegrini estoy con la opinión de los dos que habéis dicho antes, en el sentido de una cosa es la sensación y otra cosa es lo lógico. Yo creo que lo lógico ahora mismo es apostar por una persona contrastada, por una persona la eh, gente reclama eso, ¿eh? Es que, claro, es que al final, sobre todo creo, por, también por proteger al entrenador un poco la próxima temporada, porque nosotros, eh, ojalá no Está bien tirado, Pablo. El, contexto que, o es un pepino o la tercera derrota va a Claro, llega octubre y dos empates seguidos contra rivales que no tienes que empatar. Y el run run ya, empezaría. eso está bien tirado. Los ojos irían al entrenador. Sin embargo, si traes aquí, como le llamas tú, un pepino, pues eh, se valoraría de otra manera o tal vez la paciencia sería mayor, porque no estaría el run run de es que en el pasado mira lo que nos pasó por confiar en, gente que no estaba preparada. Entonces yo creo que el proteger a un entrenador también es bueno, sobre todo también para el grupo. Pero, insisto, es que me sabe mal ser pesado. Porque a mí ya me han acusado de hacer campaña a favor de ahí está. Digo, tío, yo. ¿De este maíz? Sí, digo, yo veo que ha recuperado el equipo y siento, me siento en la obligación de decirlo, porque a mí me dices el día que se anuncia el cese de Neville, que ahí estará el entrenador, tú a mí me dices que el Valente se salva en la penúltima jornada de liga y firmo como un loco. Y en la última también ya había Dinsel Club y firmaba. En la última no pongo porque igual no llego vivo. <laughs> Pero firmo como un loco. y que el equipo, que, el, equipo, yo creo que el Getafe no es culpa de estará porque el equipo le faltan piernas y eso se tiene que hacer en verano. yo, mira, se tiene que hacer en verano. Estaba, pues previsto, y, se estaba previsto tema, la, diferencia está un equipo que se juega la vida y el otro que había visto que había ganado Sevilla. Ahí yo creo que ahí estarán, hombre, claro que es responsable porque es entrenador, pero ahí menos. insisto, ese partido, hace dos meses, lo pierdes 3 a 1. Ahí ¿eh? estarán después del partido, dubta, de la, de la ¿eh? intensidad que no de la actitud. La intensitat són piernes. Pues jo no sé si és una qüestió de física. Eh? Jo crec jo que estàs motivat. València... Jo crec jo que estàs dic... motivat en el Camp Nou i en el camp del Getafe no estàs motivat i prou. Pues, pues Àlex, te vaig a dir una cosa. Jo estigui en, en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, que ja el que, tindré, auto, que, ja que tindré dos collons no, no. per dir-hi Camp Coliseum, però bueno, eh? yo yo te digo que la primera michola del Valencia va ser al mm. nivel de eh. o del, o del Barça, Tocan, rápido descargan. Creo pues van yo creo que no es una cosa que otra, Carlos. Influís ve que no te final tot. hi ha una diferencia de el, el, Getafe se a la vida. Y tú no la ves morirte como he dicho. muy rápido, yo creo que los futbolistas también salen algo confiados de este partido, igual lo ganamos más fácil de lo que pensamos. Poder ser, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 12 no anem a tancar, senyors, que es queden sense temps. I com no se queda sense temps, i encara se li queda molt temps, que la tertúlia ha correu molt ràpida. Culpa de Leiva. I se ho he passat tots molt bé. Leiva, gràcies. Hasta otra. Vos, gràcies. Paga Adeu. les paelles. <laughs> Àlex Pla, gràcies. Ho deixem així demà, 3 més quart. El Mortier Aguant Vicent Semper en Levante Televisió. Els de la ràdio tornem a les 11 i mitja. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. a Esports 97 comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.